la mondo en havas bluain locoin. Ciu vis cias che nia foie grisa mondo en havas bluain locoin? De la iaro 2004, esploristoi decidis analisi iuin locoin en la mondo kie la homoi vivas pli longe cae pli bon qualite. Ili estas disai en malsamai regionoi cum tutte malsamai culturoi. Tie relative multae homoi vivas pli ol cent en pli bona san stato, cae grava afero, cum pli forta sento de felicio. Cronicae malsanoi cui estas oftai ali loce, ne trovigas en tiui locoi. Centiaruloi tie aspectas kiel septe chiaruloi. Oni nomas ilin bluai locoi, cae valoras la penon visiti la reteion bluezones.com, ciu en havas suffice da materialo pri ili. Malgrau la diversetso de tiui comunumoi, ilia lojantaro havas comunaen punctoin. Dieto tre proxima alla tiel nomata mediterranea dieto, ciu tagai corp exerzoi, cae positiva sinteno antau la vivo. Labor gruppo de faculoi pri medicino, antropologio, demografio cae epidemiologio lances proiecton por trovi tiu in loco in tra la tuta mondo oni iam registris la provinson Nuoro en la mediterranea insulo Sarduio, insulon Icario en Grecuio, Okinavon en la sudo de Japanuio, duon insulon Nicoia en Costarico, cae la villagion Loma Linda, sude de Californio oni comparis la viv stilon de tiui homoi cae trovis nau factoroin ciui estigas pli sanan, felician, cae patsan vivon. Ni rigardu ilin. 1. Ili movigas nature. Ili ne frequentas fermita in gimnasticeioin, sed cultivas jardenoin, piediradas, biciclas, pasas sur stuparoi anstatau usi liftoin, vivas pli proxime alla naturo. 2. ili havas viv celoin. Tio signifas che ili vecidias matene, cae havas motivoin, cae plesuron labori. 3. ili evitas stretidion. Ili havas tempon por tranquilligi, riposi, dormi, attenti pri siai pli altai pensoi cae credoi. Quar, ili mangias modere, ili ne troplenigas siain stomacoin. Quin, ili mangias precipe vegetajoin, fructoin, folioin, cerealoin, legomoin, tofuon, semoin rugia viando cae sucero estas esceptoi. Celcai trincas caprinan au chafinan lacton. Ili mangias fishoin en negrandai quantoi. Ses, excepte de la California lojantaro, ciui aliai trincas vinon regule po unu du tasoi en ciu tago. SEP, ILI HAVAS RELIGION, PRESCAU CIUI ACTIVE APARTENAS AL RELIGIA GRUPO. OC, ILI AMAS SIEN FAMILIOIN. ILI VIVAS TRE PROXIME AL SIAI MALIUNAI FAMILIANOI. ILI ATENTE ZORGAS PRI SIAI IDOI, SECVE ILI ESTAS BONI ZORGATE CIAM ILI farigias MALIUNAI. Nau, ili accompanas cae subtenas sanain condutoin cae cutimoin de la comunumo. Tioi elementoi de felicio cae sano estas trepensigai. Ili estas eblai prescau cie, ne nur en la bluai locoi. Cial oni ne plimultigas ilin?